บุกทูหกสิบเจ็ด sextiosju sextiosju สัพพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง possessiva pronomen 2 possessiva pronomen 2แว่นตา Glasögonen. Glasögonen. Han har glömt sina glasögon. Han har glömt sina glasögon. Var har han sina glasögon då? Var har han sina glasögon då? นาฬิกา klockan klockan นาฬิกาของเขาเสีย hans klocka är sönder hans klocka är sönder นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง klockan hänger på väggen klockan hänger på väggen หนังสือเดินทาง passet passet เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Han har förlorat sitt pass. Han har förlorat sitt pass. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Var har han sitt pass då? Var har han sitt pass då? พวกเขาของพวกเขา deras, sina. de, deras, sina. เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Barnen kan inte hitta sina föräldrar. Barnen kan inte hitta sina föräldrar. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Men där kommer ju deras föräldrar. Men där kommer ju deras föräldrar. คุณของคุณ Ni er Ni er การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Hur var er resa, herr Müller? Hur var er resa, herr Müller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Var är er fru, herr Müller? Var är er fru, herr Müller? คุณของคุณ Ni, er. Ni, er. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Hur var er resa, fru Schmidt? Hur var er resa, fru Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Var är er man, fru Schmidt? Var är er man, fru Schmidt?